46-cı məzmur Musiqi rəhbəri üçün Qorah övladlarının alamot üstə oxunan ilahisi Allah bizə sığınacaqdır, qüvvətdir, dar gündə çox kömək edir. Buna görə biz qorxmuruq. Yer üzü alt üst olsa belə, dağlar uçub dənizin köksünə aşsa belə, dalğalar kükrüyüb qalxsa belə, vurub dağları yırğalasa belə, biz qorxmuruq. Bir çay var ki, suları Allahın şəhərinə axır. Haq Taalanın müqəddəs məskəninə sevinç gətirir. Allah bu şəhərin mərkəzində sarsılmaz durub. Ona dan yeri söküləndə yardım edər. Millətlər kükriyər, ölkələr sarsılar. Allah səsini çıxaranda dünya əriyər. Ordular Rəbbi bizimlədir. Yaqubun Allahı qalamızdır. Gəlin görün Rəbbin işlərini, dünyada etdiyi viranəliyi. O, yerin ucqarlarına dək döyüşləri dayandırar, kamanları qırar, nizələri sındırar, Döyüş arabalarını oda atar. Dayanın. Bilin ki mən Allaham. Millətlər arasında ucayam. Yeryüzündə ucayam. Ordular Rəbbi bizimlədir. Yaqubun Allahı qalamızdır.